ni kwamba fi hadhihi aljum'ati almubaraka katika juma hili tukufu insha Allahu tabaraka wa taala akipenda Allah tutakuwa ni wenye kuzungumza maudhu juu ya almahabbatu sadiqa lirrasuli sallallahu alayhi wasallam mahaba ya kweli kwa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam lazima watu wajue ikiwa wewe utakuwa wasema wampenda mtume sallallahu alayhi wasallam je hayo mahaba yako ni yale ambayo ni ya kikweli au ni mahaba ya kudai tu kwamba wewe wampenda mtume sallallahu alayhi wasallam faya ibadallah ittaqullaha ta'ala enyi wapenzi watukufu wa Allah tabaraka wa ta'ala mcheni Allah subhanahu wa ta'ala wa'lamu namjue annahu ya kwamba yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin an yuhibba ar-rasul sallallahu alayhi wasallam ni lazima kwa kila muislamu awe ni mwanamume au mwanamke ampende mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hilo ni jambo la lazima kwa kila muislamu awe mume awe mke awe yeye atampenda mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam lianna mahabbatahu sallallahu alayhi wasallam min aliman kwa sababu kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam ni katika imani wala yatimu imanu ahadina hatta yuhibba ar-rasul sallallahu alayhi wasallam min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in wala hayatotimia mapenzi yako wala imani yako mpaka umpende mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuliko hata unavyojipenda wewe mwenyewe kuliko hata unavyompenda mtoto wako kuliko hata unavyompenda baba yako na watu wengine kwa hiyo mapenzi ya mtume sallallahu alayhi wasallam ili itimie imani yako lazima umpende kuliko kila kitu katika nini katika huu ulimwengu faqad akhraja al-imam muslim fi kitabihi sahih muslim haditha Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala asema Anas ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amesema la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in hatokuwa ni mwenye kuamini mmoja wenu hatokuwa na imani kamili mtu yoyote mpaka ampende mtume sallallahu alayhi wasallam kuliko anavompenda mtoto wake kuliko anavompenda baba yake na kuliko anavopenda watu wote kwa hiyo ili imani yako iweze kukamilika kikamilifu lazima umpende mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam katika hadithi nyingine ambayo akhrajahu al-Imam al-Bukhari an Abi Huraira radiyallahu anhu anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam qala fawalladhi nafsi biyadihi mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi nyingine alopokea abi huraira eh ilopokelewa na imamu al-bukhari asema na kuapa kiapo ya kwamba fawalladhi nafsi biyadihi ninaapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake ambaye ni Allah tabaraka wa taala hiki kiapo ni kiapo cha kuhakikisha kwamba jambo linalokuja hapo mbele ni jambo zito kwa hiyo akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kiapo chake hiki la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi hatokuwa ni mwenye kuamini mmoja wenu imani iliyokamilifu mpaka ampende mtume sallallahu alayhi wasallam kuliko baba yake na kuliko mtoto wake wa kaifa la nuhibbuhu na ni vipi tusimpende mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa sababun lihidayatina naye ndiyo sababu ya sisi kuongoka wanajatina minan nari yaumal qiyama na kuokoka na moto siku ya kiyama yeye ndiyo sababu ya sisi kuongoka kuwa katika njia nzuri na yeye ndiyo sababu ya sisi kesho siku ya kiyama kuokoka na moto ni vipi tusimpende kiumbe kama huyu ni vipi tusipeleke mahaba yetu yote kwa kiumbe kama huyu bila shaka lazima tutakuwa sisi ni wenye kumpenda kwa sababu yeye ndiyo sababu ya sisi kuwa katika hii nuru ya Uislamu leo hii yeye ndiyo sababu kesho siku ya kiyama kwa kumtii yeye utakwenda kuepukana na moto wa jahannam قال تعالى أمسمع الله تبارك وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الله تبارك وتعالى سيما وحقيقة yeye ndiye ambaye amemtuma mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam fil ummiyin wan nasi jamia kwa wale watu ambao walikuwa hawajui kuandika wala kusoma kilichoandikwa na kwa ulimwengu mzima amewatumia mtume yatlu alayhim ayatihi mtume ambaye anayewasomea aya za Allah tabaraka wa taala ambazo zimo ndani ya Qur'ani wayuzakim na anawatakasa wao kutokamana na ibada fasida kutokamana na zile aqaidu ambazo ni mbovu ametutakasa mtume sallallahu alayhi wasallam wangapi leo hii tulikuwa sisi katika ibada za mila za makabila watu wanaabudu mababu watu wanaabudu makaburi watu wanafanya mambo ya ushirikina akhrajana min hunaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam mtume ametutoa huko kuja kumwabudu alwahidul alqahar kumwabudu Allah tabaraka wa taala ambaye ni mmoja mwenye nguvu Allah subhanahu wa ta'ala amemtuma mtume huyu kuja kufanya kazi hiyo kuja kututoa katika ujinga wa kuabudu visivyokuwa Allah tuende kuabudu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliye mmoja kisha mtume kama huyu ametufundisha sisi alkitab ambayo ni Qur'an wal hikma na sunna wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin na sisi tulikuwa kabla ya kutumilizwa mtume huyu tulikuwa katika upotofu mkubwa sana tulikuwa tumepinda lakini alipokuja mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nuru ya Uislamu ikaenea katika bara la Arabu ikaenea katika ulimwengu mzima tukapata kujua ya kwamba anayestahiki kuabudiwa peke yake ni nani ni Allah tabaraka wa taala fakaifa la nuhibbu mithla hadha almakhluq ni vipi tusimpende mfano wa mtu kama huyu bila shaka kwa yule mwenye akili atajua huyu lazima apende ajengwe na lazima aadhimishwe atukuzwe mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama katika zile sifa na zile nuru alizompamba nazo Allah tabaraka wa taala faya ibadallah enyi waja wa Allah tabaraka wa taala idha kanat mahabbatuhu sallallahu alayhi wasallama min aliman ikiwa kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam ni katika imani fabughduhu yakunu kufran kumchukia mtume kutakuwa huko ni ukafiri kwa sababu uwezi wewe kusema wampenda Mwenyezi Mungu ukamchukia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam uwezi kusema wewe ya kwamba una imani na huku wamchukia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam bali fi qalbika kufran katika moyo wako kutakuwa kuna ukafiri wa nifaq na unafiki kama vile walivyokuwa wale wanafiki zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hiyo ikiwa kumpenda Mtume Muhammad sallallahu sallallahu alaihi wasallama ni katika iman basi kumchukia ni katika nini katika ukafiri kama qala ahlul ilm kama vile ambavyo watu wa elimu wamesema wa mubghidhu rasul sallallahu alayhi wasallam na yule ambaye amchukia mtume sallallahu alayhi wasallam huwa almunqati'u min kulli khairi huyo amekatikiwa na kila khairi bimaana hana khairi hata moja kwa sababu yeye amchukia mtume sallallahu alayhi wasallam wa huwa aladhal naye ndo mdhalilifu katika hii dunia qala allah ta'ala amesema allah mtukufu inna shani'aka huwal abtar inna mubghidhaka huwal abtar yule ambaye akuchukia wewe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah amwambia haya maneno mtume Muhammad ya kwamba yoyote ambaye atakuchukia wewe huyo ndiye ambaye amekatikiwa na kheri zote yaqulu al-imamu ibn jarir at-tabari fi ma'na al-ayah inna mubghidha rasul hakika yule ambaye anamchukia mtume sallallahu alayhi wasallam huwa alaqallu yeye ndiye ambaye amepungukiwa hana khairi hata moja aladhallu mtu mdhalilifu katika hii dunia almunqati'u eh, aqibahu mtu ambaye mwisho wake umekatika alikuja mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja akiwa amekutana na al-As bin Wa'il na katika riwaya nyingine nasema Uqbatu bin Abi Mu'ayth alionekana mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja akiongea na huyu bwana ambaye ni al-As bin Wa'il baada ya kumaliza pale kuongea akaenda kwa makuraishi wenzake yule al-As bin Wa'il wale makuraishi wakamuuliza wewe ulikuwa ukiongea na nani pale tumekuona umesimama unaongea ulikuwa unaongea na nani akasema nilikuwa naongea na Muhammad al-Abtar nilikuwa naongea na Muhammad ambaye ni Abtar yeye alikuwa akimuita mtume kwamba ni Abtar Abtar katika lugha ya Kiarabu ni yule ambaye hana watoto na wala akifa hakuna kitu cha kuweza yeye kukumbuka nacho maana kama hauna watoto ukifa umesahaulika lakini kama una watoto ni kwamba wewe ukiwa ukifa wale watoto wako wakionekanwa na watu watajua kwamba huyu ni mtoto wa fulani sasa kwa kule mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuwa yeye alifiwa na watoto wake wote basi huyu akawa akimuita mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama ni abtar ni mtu ambaye akifa imekatika dhikiri yake utajo wake umekatika je ni kweli hilo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamjibu kwa sababu huyu alikuwa akimchukia mtume sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu akamjibu kumwambia mtume wake inna shani'aka al abtar yule ambaye akuchukiaye ndiye ambaye ni abtar yeye akifa wala hataji chochote paka leo labda wengine wamemshikia huyu al-As bin Wa'il sasa hivi kwa sababu ni mtu ambaye inqata anhu alkhair amekatikiwa na kheri wala hataji kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa akimchukia mtume sallallahu alayhi wasallam sasa yule yoyote ambaye atakuwa yeye amchukia mtume ataingia katika hii aya ya kwamba yeye ni mtu aliyedhalili aliyekatikiwa na wala si mtu ambaye yumo katika imani sahihi ambayo haitaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala فيا عباد الله أي واجه الله تبارك وتعالى فإن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم الصادقة hakika mapenzi ya kumpenda mtume yale ya kikweli laha alamatuha yana alama zake ili tujue ya kwamba wewe wampenda mtume kisawasawa na mapenzi ya kikweli lazima udhihirishe hizi alama ambazo wamezitaja ahlul ilm kwanza ni al-imanu bihi kumwamini mtume sallallahu alayhi wasallam wa tasdiquhu na kumsadikisha bikulli ma jaa bihi min al-haqqi wal-amali bihi kwa kila kile ambacho alichokuja nacho mtume sallallahu alaihi wasallam katika haki na kufanyia kazi yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam ikiwa wewe wamuamini mtume wamsadikisha katika yote aliyokuja nayo na kuyafanyia kazi wewe itakuwa haqqan tuhibbu rasul sallallahu alaihi wasallam wampenda mtume kisawasawa na alama ya pili ni ittiba'uhu fi sunnatihi wa tariqatihi kumfata mtume sallallahu alaihi wasallama katika suna zake na njia yake hayo ndio mahaba ya kikweli sio wewe utakuwa wadai wampenda na ukiambiwa sunna za mtume unazikataa ukiambiwa sunna za mtume unazirejesha kwa kauli za watu ambao hata wao hawana sei katika hii dini ya kusema kwamba wao watasema wanalotaka la kuna watu leo hii ukiwaambia hii sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anakuambia fulani amesema hivi, fulani amesema hivi. Je, kweli wewe wampenda Mtume au wampenda fulani? kama kweli wampenda mtume ukiambiwa hii ni sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam na hii ndio njia aliyopita mtume sallallahu alaihi wasallam utakuwa uko tayari kufata ile sunna na kufata ile njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa taala aliwapatia watu mtihani katika aya iliyomo ndani ya suratu al-Imran qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah ulama wanasema hadhihi al-aya ayatul mihna hii aya ni aya ya mihna ya mtihani ya kwamba watu wamepewa mtihani sema Muhammad kuambia umma wako ikiwa kweli wao wana mahaba ya kikweli kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi wamfate mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika yale aliyokuja nayo na kuyatendea kazi lakini ikiwa ni mahaba ya kudai kwamba sisi tutampenda Mwenyezi Mungu kwa sababu kumpenda Mwenyezi Mungu ni kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam ikawa wewe humfuati mtume basi mahaba yako hayo yatakuwa ni ya kudai wala hayana uhakika vile vile katika alama za kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam ni taqdimu qawlihi ala qawli ghairihi minan nas kutanguliza kauli ya mtume iwe juu ya kauli ya yoyote katika watu ya kwamba maneno ya, mtume sallallahu alaihi wasallam kwako wewe ndiyo yawe adhim yawe juu zaidi kuliko maneno ya yoyote kama vile anavyosema Imam Malik rahimahullahu ta'ala kullu qawlin yu'khadhu wa yuraddu illa qawli sahibi hadha al-qabr au kama qala kila kauli inachukuliwa na kurejeshwa isipokuwa kauli ya nani ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam tukiona kauli yako imeenda kinyume na kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam utachukua maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam huko ndiko kumpenda bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kisha katika alama nyingine za kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam anhu wa an dinihi kumtetea mtume sallallahu alaihi wasallam na kutetea dini yake aliyokuja nayo ikiwa wewe utaona mtume achafuliwa jina mtume atukanwa usimame kidete na kumtetea mtume huyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam katika alama zingine za kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam adamul ibtida'i fi shari'atihi wa dinihi lianna dhalika intiqasu min irdhihi wa risalatihi kutokuzua kutokuleta uzushi katika hii sheria aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu ukifanya uzushi katika hii sheria alokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam utakuwa wewe umemtukana na kumtia dosari mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam na heshima yake na ile risala alokuja nayo kwa hiyo kama kweli wampenda mtume sallallahu alaihi wasallam utatosheka na yale aliyokufundisha utatosheka na yale aliyokuja nayo yale ya uzushi ukayawacha huko ndiko kumpenda mtume Muhammad Muhammadin sallallahu alayhi wasallam alama ni nyingi za kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam mapenzi ambayo yaliyo ya uhakika sasa cha kufanya ni wewe kujiangalia katika nafsi yako je alama kama hizi unazo ukidai kwamba wampenda mtume sallallahu alayhi wasallam je wafanyia kazi alokuja nayo je wafata sunna zake je watanguliza kauli zake juu ya kauli za watu wengine je wewe wamtetea mtume huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kila mtu ajipime katika e, nafsi yake kujiangalia je mimi haya mapenzi yangu kwa mtume ni ya kweli au ni ya kudai kama vile wanavyodai watu wengine wa min na katika ajabu yuqalu husemekana man lam yuqim bid'at al-ihtifal bi mawlid an-nabi sallallahu alayhi sallam laysa mimman yuhibbu ar rasul mahabbatan sadiqa yasemekana ya kwamba yule ambaye hatofanya maulidi hatoshiriki katika hafla sherehe za maulidi ya kwamba huyu hampendi mtume mapenzi ya kisawasawa haya husemwa wakaambiwa wale mawahabi hawampendi mtume wale watu wakatungiwa majina ya mawahabi tulisema siku moja hapo ya kwamba ili jina la uwahabi wala si mawahabi wenyewe wamejiita mawahabi hili jina limetoka kwa wale aadau sunna wale ambao wanapiga vita sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kuwaona hawa ambao wanaosimamisha sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam wanafanya bidii kuhuisha na kuwafundisha watu suna za mtume sallallahu alaihi wasallam wakataka kuwachafulia jina wale mawahabi hawampendi mtume alama zao ni hizi hawataki maulidi hawataki hivi ikawa ni majina ya matusi na majina ambayo hayana misingi yoyote sisi ni ahlu sunnati wal jamaa ala manhaji salafi salih sisi ni ahlu sunna wal jamaa katika manhaji ambayo ya wema walopita kwa hiyo hiyo madai ya kudai mawahabi sijui ansari sijui nani na nani ni mambo ambayo wale ambao wasiopenda sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam wanakuja na majina kama haya kuwakimbiza watu wasije wakakubali hii haki ambayo tunaieneza tunaitangaza kwa watu ndio wakadai ya kwamba hawa wampendi mtume hawa huoni wapinga mauli maulidi hawa ikaenea katika mujtama sasa tuuliza swali hal ihtifalu bimaulidi nabi sallallahu alayhi wasallam huwa almi'yar sahih limahabbati rasul sallallahu alayhi wasallam je kufanya sherehe ya maulidi ya mtume sallallahu alayhi wasallam hichi ndicho kipimo cha kumpima mtu kama anampenda mtume kufanya sherehe ya maulidi ukafanya kwako ukafanya msikitini ukafanya kwenye kiwanja ukafanya wapi unajua mwenyewe sasa hii ndio mizani ndio kipimo cha kujua kwamba wewe wampenda mtume sallallahu alaihi wasallam utaona yule mwingine alikuwa akizungumza katika hizo hizo hadhara za maulidi akisema ya kwamba kuna wengine uhudhuria hapo kwenye maulidi lakini lengo lao si mtume si kumpenda mtume lengo lao ni kufacha kile chakula kinachopikwa katika nini katika maulidi mwenye ambaye anasema maneno haya ni katika wao awasuta wenzake kwa kuwa wanalifanya jambo ambalo silo la kisheria ya kwamba watu wamekusanyika hapa unaona mkusanyiko mwingi huu watu wengi hawa lakini kumbe kuna baadhi wamefata kula si kwamba wanamfata mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hiyo tunauliza hiki ndio kipimo cha kujua kwamba huyu ampenda mtume kweli? La wallah, hichi si kipimo cha kusema kwamba ndo utapima kwamba mimi nampenda mtume sana, nimevali kanzu langu lirefu, nikahudhuria pale wa ila hadharati nabi Mustafa al-Fatiha. Ukawendwa mpenda mtume sallallahu alayhi wasallam. Sicho kipimo sahihi. Kipimo cha sahihi, angalia katika hizi alama ambazo tumezitaja. Je, wewe unazo? ikiwa unazo utakuwa kweli wampenda mtume sallallahu alaihi wasallam lakini ikiwa wewe hauna alama kama hizi ukiletewa suna za mtume wengine wa wallahi maneno ya ajabu kabisa mtu asimama na kutusi sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam asema wale wenye videvu ndevu ambazo hazina mbele wala nyuma wenye vikandu vifupi atukana sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam mwenzake akamrudi akamwambia hizi ni sunna za mtume katika wao wenyewe kwa wenyewe wanarudiana na kusutana kwa sababu yakaduna an ya'rifu alhaq insha Allah Allah yahdihim wanakaribia kuijua haki Allah waongoze mmoja akasimama akasema nyinyi mtukana suna za mtume na mnasema wale ambao wanavaa vikando vifupi wanafuga ndevu hawampendi mtume mtume alikuwa akipenda ndevu mtume alikuwa akipenda nguo ya mu'min mwanaume iwe juu ya kongo zake mbili kwa hiyo wewe na wale nani anayempenda mtume sallallahu alayhi wasallam awasuta wenzake ndani ya maulidi jazahullahu khairan bi ad-da'wa al-azima alladhi ballaghaha inda qaumihi Mwenyezi Mungu amjaze khairi kwa hii dawa nzuri amefikisha kwa watu wake kwa hiyo utakuta watu wanatusi sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam wakidai kwamba wao wampenda mtume sallallahu alayhi wasallam hii kauli ya kusema kwamba ambaye haudhurii kwenye maulidi hampendi mtume tutaipinga kwa yafuatayo anna al-ihtifala bi maulidi nabi sallallahu alayhi wasallam kufanya sherehe kwa kuzaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam hiki kwanza si kipimo cha sahihi cha kumjua kwamba huyu anampenda mtume na huyu hampendi mtume sallallahu alaihi wasallam li'annahu bid'atun dalalatun kwa sababu hiyo ni bid'a ya upotofu kabisa ambaye mtume sallallahu alaihi wasallam amesema wa kullu bid'atin dalalah na kila bid'a ni potofu kwa sababu ni jambo ambalo lam yaarifu salafu saleh wale wema walopita hawakulijua jambo hilo mina sahaba katika masahaba watabi'in na wale ambao waliwafuata masahaba lau kana hadha huwa almi'yaru sahih lau kingelikuwa hiki ndicho kipimo sahihi cha kujua ya kwamba mahaba ya kweli na mahaba ya uongo la faalahu ulaika al-abrar wangefanya wale watu wema masahaba na tabiina lianna hubbahum lahu kana sadiqan wa ashadda min anfusihim kwa sababu mahaba yao kwa mtume yalikuwa ni ya kikweli na yalikuwa ni zaidi hata kuliko nafsi zao sasa ikiwa wao waliokuwa wakimpenda mtume zaidi hawakuwa yafanya haya je yatakuwaje leo kwamba yawe ndio kipimo sahihi cha kusema ya kwamba mtu anayefanya hivyo ndo anampenda mtume sallallahu alaihi wasallam huo ni uongo na uzushi na jambo lingine ni kwamba anna nabii sallallahu alaihi wasallam ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam kana yuadhimu yauma maulidihi bisiyam alikuwa akitukuza ile siku ya kuzaliwa kwake kwa kufunga mtume sallallahu alayhi wasallam la bi shay'in akhar wala halikuwa yeye hatukuzi siku yake ya kuzaliwa kwa kitu kingine fanahnu limahabbatina as-sadiqa li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam sisi kwa mahaba yetu ya kweli kwa mtume sallallahu alayhi wasallam nuadhimu yauma maulidihi bisiyam tunaadhimisha siku ya kuzaliwa kwake kwa kufanya nini kwa kufunga hivyo ndivyo alivyofanya mtume sallallahu alaihi wasallam ikiwa kweli wewe wampenda mtume mapenzi ya kweli wacha uzushi huo njoo katika hili alilolifanya mtume katika siku ambayo alizaliwa hivi ndivyo alivyofanya mtume sallallahu alaihi wasallam kufunga siku ambayo yeye alizaliwa la bima taf'alunahu antum min albid'i wadhalal si hayo mnayoyafanya nini katika bid'a na nini na upotofu na jambo lingine anna alihtifala bimaulidin nabi sallallahu alaihi wasallam la thawaban wala ajr kwamba kufanya maulidi na sherehe za maulidi hakuna thawabu wala ajr kwa nini bal huwa ithmun wa ma'siyati lillahi tabaraka wa ta'ala ni madhambi na kumuasi Allah tabaraka wa ta'ala wa tadhi'u alwaqti wal amwal na kupoteza time kupoteza mali fa innal ajra wath thawab fi siyam hakika malipo na thawabu ziko katika nini katika kufunga kama wewe wataka malipo ya kusherekea siku ya aliyozaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam jibidiishe na kuifanya hii ibada ya saum kwa sababu ndio a'dhamul ibadat ndio ibada iliyotukufu mpaka malipo yake Allah akasema yeye ndo anajua atakachomlipa yule ambaye mwenye mwenye kufunga lakini ikiwa wewe wafanya hayo ya uzushi ukidai ya kwamba washerekea siku ya kuzaliwa mtume mtume na masahaba hawakufanya hivyo na amali yako hiyo warejeshiwa mwenyewe haina thawabu wala haina ajiri mtume sallallahu alaihi wasallam asema man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddi hadithi iliyopokewa na Aisha radhiallahu anhu anha inda Imam Muslim ya kwamba yoyote atakayefanya jambo ambalo haliko katika sheria yetu basi tutamrejeshea mwenyewe mardudun alayhi ghairu maqbul halitokubaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim wa huwa al-barrul karim الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فيا عباد الله imekuwa نلزيما lazima watu waelimishwe mambo kama kwa sababu watu wengi bado hawajajua ile haki ya kuifata ni ipi ikawa wao wamedanganyika na falsafa za watu ufasaha wa watu ikiwa mtu akasimama kwa ufasaha mashallah fulani fasih fulani kadha kumbe amezungumza mambo ya nini ya batil watu wakawa wao ni wenye kufata bila ya elimu kwa hiyo lazima tupambanue mambo kama haya ili watu waweze kujua mambo ambayo yanahitajika katika dini yao kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam sisi tumpenda kumpenda na tunaona katika zile alama ambazo za kumpenda mtume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 اتباعه وأرنا الباطل الباطل باطلا رزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأقيموا الصلاة